Antroji kronikų knyga, 13 skyrius. 18-aisiais karalius Jeroboamo metais Abija pradėjo karaliauti Jude. Trejus metus jis karaliavo Jeruzalėje. Jo motina buvo vardu Mikaja, duktė Urielio iš Gibėjos. Kilo karas tarp Abijos ir Jeroboamo. Abija išėjo į kovą su 400 tūkstančių rinktinių vyrų kariuomenė, o Jeroboamas išsirikiavo prieš jį su 800 tūkstančių rinktinių karių. Abija, atsistojęs ant Semaraimo kalno Efraimo aukštumose, tarė, Tu, Jerobamai, ir visas Izraelį, pasiklausykite manęs. Argi jūs nežinote, kad viešpats Izraelio dievas amžiams atidavė karališkąją Izraelio valdžią Dovidui ir jo sūnums druskos sandorą. Bet Nebato sūnus Jeroboamas, Dovido sūnaus Saliamono tarnas, sukilo prieš savo valdovą. Pas jį susirinko netikę žmonės, Belialo vaikai, ir įsitvirtino prieš Saliamono sūnų Rehabeamą, kai jis buvo jaunas, nepatyręs ir neatsilaikė prieš juos. Dabar jūs, manote, galėsia atsilaikyti prieš viešpaties karalystę esančią Dovido sūnų rankose, kadangi jūsų yra didelė daugybė ir su jumis yra auksiniai veršiai kuriuos jums padirbdino Jeroboamas, kad būtų jūsų devai. Jūs išvarėte viešpaties kunigus, Arono sūnus ir levitus, bei pasidarėte kunigų kaip kitų kraštų tautos. Kas tik ateina pasišvesti su jaučiu ir septyniais avinais, tampa kunigų tų, kurie nėra dievai. Bet mūsų dievas yra viešpats, Mes jo nepalikome. Viešpačiui tarnauja kunigai, Araono sūnus. Taip pat levitai atlieka savo tarnystę. Jie kas rytą ir kas vakarą aukoja viešpačiui deginamasias aukas ir smilkos milkalus. Padeda padėtinę duoną ant auksinio stalo ir kas vakarą uždega lempas auksinėje žvakidėje. Mes laikomės viešpaties, mūsų Dievo nurodymų, bet jūs jį palikote. Pats Dievas veda mus, yra su mumis ir jo kunigai su trimitais, kad trimituotų prieš jūs. Izraelitai, nekovokite su viešpačiu, savo tėvų dievu, nes neturėsite sėkmės. Jeroboamas surengė pasalą, kad užeitų jiems iš užnugario. Jo kariai buvo priešais Judą, o pasala už jų. Judas, pamatęs, kad kova bus iš priekio ir iš užnugario, šaukėsi viešpaties, o kunigai trimitavo, Judo vyrai sušuko ir kai jie šaukė, Dievas sumušė Jeroboamą ir Izraelį priešais abiją ir Judą. Izraelitai bėgo nuo Judo ir Dievas atidavė juos iš jų rankas. Abija ir jo žmonės smarkiai sumušė juos ir žuvo Izraelitų 500 tūkstančių rinktinių vyrų. Taip izraelitai pralaimėjo tą kartą, o judo vaikai nugalėjo, nes jie pasitikėjo viešpačiu savo tėvų dievu. Abija persekiojo Jeroboamą ir atėmė iš jo šiuos miestus – Betelį, Jašaną ir Efroną su jų kaimais. Jeroboamas nebetgavo savo galios abijos dienomis viešpats ištiko jį ir jis mirė. Bet abija sustiprėjo. Jis vedė 14 žmonų ir turėjo 22 sūnus ir 16 dukterų. Visi kiti abijos darbai, jo keliai ir jo kalbos surašyti pranašo įdojo knygoje.